الظاهرة إلى يوم حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومددنا وإسرتنا الحسنة محمد بن المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد أيها السيد kardeslerim الله تعالى هو يسلم rızası rahmeti, bereketi, selamı, ihsanı, ikramı üzerimize olsun. Allah-u Teala Hazretleri bütün cehennem saadetine bilmemizi nail eylesin. Cenneti ve cemaliyle işaret eylesin. Sadakat-ı Tevfiye Ebu Abdurrahman Eskilemi'nin eseri. Buradaki 19. Tarzan-ı Haysa'yı Abdullah İbni Hübeytül'ün Entaki Hazretlerinin sözlerini okuyup izah etmeye devam ettik geçtiğimiz hafta. Bugün 145. sayfanın 13. paragrafından başlıyoruz. Abdullah İbni Hübeyt Antakyalı büyük sofi buyurmuştu. Gale وفاء عبد الله راوي efendim kim? Ömer İbni Abdullah Bahrami. Bu diyor ki Abdullah İbni Hubeyt el-Ansasi şöyle dedi. Enta el kaysi ma hacezette anil maasi ve atale minzel hizme ala ma tatik. ve evlenecen fikrete fi bakiyeti ömrük. Evet. Ne buyurmuş bu mübarek zat? Halktan bahsediyor. Biliyorsunuz insanın dini duygularından iki mühim duygu var. Birbirine irtibatlı ve birbirine göre dengeli olması gereken iki duygu. Havf, korku ve reca ve ümit. Havf nedir? Havfullah. Allah'tan korkmak. Reca nedir? Allah'ın rahmetinin kendisine geleceğine ait ümidinin kuvvetli olması. Ümitlenir, ümitli, ilimsel hayır etmektedir acaba vaziyet sona edebilir mi diye endişe demek. Reca da olur inşallah diye ümitli olmak demek. Bu iki duygunun dengeli olması lazım bir Müslümanın içinde. Birisi fazla galip oldu mu denge bozulur. Hayır galip olursa korkmak Allah korkusu hiçbir şey yapamaz. Feleğini şaşırır, müzik gibi olur efendim gece dediğimiz ağlar, hiçbir işe yapamaz dedim, yani öyle bir işe varmaz, çalışamaz, bilmem, her şey mahvedir, olmaz. Hoca, çok da ümit olursa tamam ben inşallah biz de cennete gideceğiz artık yani ümit ediyorum. Müslümanız ya, la ilahe illallah dedik de cennete Birimiz böyleriz herhalde. Filan gibi öyle insan ümitli müfret olacağını düşünüyor kendisi. Bu da kuvvetli olursa tehlikeli. Çünkü gençler ihmale düşer. Nasılsa cennetlik, cennetlik olacağım diye güveni Perşembe kaplumbağanın yarışında kaplumbağa perşembe geçebilir mi? Geçemez ama perşembe tembellik yaparsa kaplumbağa geçer. Çalışmaz. Yan yatar. Nasılsa ben onu geçeceğim der efendim kendi kendini aldatır. Halbuki hayat bir imtihandır ve devamlı bir imtihandır ve devamlı Allah'a güzel kulluk etmek şuurunda olmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Efendim, müteyakkız olmamız lazım, gevşemememiz lazım, ihmalkar olmamamız lazım. Fazla heveslenip de her an ümitlerim ölmek inşallah filan diye sonunda kötü bir durumla karşılaşmamak için recanın da çok fazla olmaması lazım, aşırı olmaması lazım. Halk ve reca arasında olması lazım insan. Beynel halkı ve recai. Allah korkusuyla Allah'ın rahmetinden ümitlenmek arasında sağlam bir orta yoldan yürümek lazım. Nasıl yürümek lazım? Bir mutasavvuf diyor ki, İki bağlı aslan arasındaki kötü gibi olmak lazım. Şu direğe bir aslan bağlanmış, bir zinciri var, şuraya kadar geliyor. Şu direğe bir aslan bağlanmış, bir zinciri var, buraya kadar geliyor. Tilki de burada. Tilki de burada ama bu aslanın yanına biraz fazla yaklansa bu aslan yeni bir aslanı parçalayacak, yiyeceksiniz. Görebildiği kadar zincirinin müsaade ettiği sahaya gelirse aslan parçalar. Bu da fazla parçası bundan korkup tutarlar bir ahkam parçalar. Nerede durması lazım? İkisinden uzak mesafede, eşit mesafede durması lazım ki o ahkamda onun yanında, yanında yanaşıp tehlikeye girmesin, benim yanımda da yanaşıp tehlikeye girmesin. Böyle tarifetli şekilde gidiyor. Yani ister istemez kimsine de değil, en uygun yerde durur. Biraz fazla korkup bu tarafa gitti mi oradaki aslan saldırır, bu tarafa gelir. Bu tarafa biraz fazla geldi mi buradaki aslan saldırır, bu tarafa gelir. Sonunda ikisinin de tam ortasında durur. Çünkü tam ne yapsın? Can pazarı, ödü patlıyor, ortada durur. Müslüman marifet, Müslüman da böyle korku ve rıca, korku ve ümit arasında öyle bir yürütülecek. Bir tarafa fazla yanaştı mı? Ne lazım? Tehlikeli olabilir. Şimdi burada Havfullah'ı anlatıyor. Havfullah'a lakafetullah da derler. İkisi aynı sesler. Aynı sesler. Birisi mastar-ı mümin, lakafet, mastar-ı mümin, o da mastar. Havfda bir mastar. İkisi de korkmak demek. Lakafet kelimesi nerede geçiyor? Ve fiil. Hikmeti lakafetullah. Hikmetin başı Allah korkusudur. Sözünde geçiyor. Fevkullah da çok böyle karşımıza gelir. Bölüm olarak, tabir olarak. Şimdi burada diyor ki Abdullah Hazretleri Enfa'ul halk halkın en faydalısı. Korkacak tabi, korku lazım insana. Allah'tan korkmadan olur mu? Korkmazsa bir insan günaha döner. Yapışır, yapışır, herkes yakasına, ah, utanmıyor musun senden? Allah'tan korkmuyor musun der, bunu nasıl yaptın der. Allah'tan korkacak tabi. Ama korkunun faydalısı var, zararlısı var, çok daha faydalısı var. En faydalı kalp, korkunun en faydalısı nedir? Ma hacibete anil maasin. Seni günahlardan men edendir. Kesen, engelleyen. Seni günah yaptırmayan, günaha bırakmayan korku günaha salıvermiyor. Günah, günahla aranı kesip engelleyen korku. Sonra ve atâle minken hızla alâmâtâkız ve senin ölümden kaçırdığın eski kıymetli zamanların yapacakken yapamadığın güzel ibadetlerinin hakkındaki mahzunluğunu arttıran korkudur. Güzel olan. En fazla. Ha, Demek ki insanın korkusu iki işlem yapacak, iki vazife görecek insan üzerinde. Bir, korku onu maasiden yani isyanlardan alıkoyacak. İsyan ettik diyecek. Maasi, masiyet kelimesinin söyledi. Masiyet de masları Ne demek? İsyan demek. Masiyet veya isyan. Birisi masda, Ötekisi masları mümini, basınlarıyla olan maslar. Şöyle maasi, isyanlar, masiyetler yani günah kalbeler. Ha, korkularsa biz seni Allah'a isyanlardan alıkoyacak. İki, eskiden elimden kaçırdıklarına karşı duyduğun üzüntüyü, mahzunluğu arttıracak. Çırpınacaksın, üzüleceksin, güldüreceksin, ah diyeceksin, vah diyeceksin. Geçen ömrümü başa geçirdim, geçen senemi başa geçirdim, geçen günümü başa geçirdim, bugün sabahını başa geçirdim. Geçmişe, geçmişteki yapamadığın güzel şeylere, değerlendiremediğin zamanlara içinde hüzün olacak, üzüleceksin, mahzunluk olacak. Korku da bu mahzunluğu kat kat artıracak düzeltecek, arttıracak. Demek ki eksiği, kaçırdığını düşünüp de üzülmez, hoşuna gidiyor Abdullah Efendimiz. Teşvik ediyor, ölsün diyor. Hakikaten de ölmesi lazım tabi. Biz onu teslim edecek makamlar değiliz ama yani doğru olduğunu anlıyoruz. Çünkü insan eskiden kaçırdığına çok öğütlenince, çok üzülünce şimdi kaçırmaz. Şimdi dikkat eder. E şimdi 1415 Hicri yılı geçen salı bitti. Salı günü Aslan Özen ile beraber 1415 bitti. 1416 yılının Muhabber ayının biri başladı. Perşembe bir. Perşembe iki. Cuma üç. Cumartesi dört. Dört gün geçmiş. Eski yıl gideni, yeni yıl geleli. Hicri sene. Yeni sene. E, geçen sene ne yaptın sen? Hayır işledin mi? Elini güzel gösterdin mi? Allah'ın iyi kulu öldün mü? Yüksek mertebelere yüzeldin mi? İyi bir hale kavuştun mu? Ahlakını düzelttin mi? A'lâni sâliha, hayrat-ı hasenat, ibadet-i taat işledin mi? Ramazan'da orucunu tuttun muydu? Sonra öncülünde itikafa girmiş miydin? Efendim, vesaire vesaire. Ah yapamadım, vah edemedim, Ha, yapamadığına üzül. Çünkü o zamanı iyi geçirememişsin. Belki onun cerrahsını çekeceksin. Belki yapmadığın sevaplardan dolayı kritik olan durumun tevaya girecekse belki cezaya vereceksin insan. Allah sizi uğraşmasın diye sizi öğreneceksin diyemiyorum gözlere öğrenebilir bir insan. Yapması gereken iyiliği yapmadı, eksik kaldı iyilikleri. Cennete gidecekti, gidemez. Cehennem'e düşer, yemez. Kısmeti değerlendiremedi, sevapları işleyemedi, kendisini düzeltemedi, ahlakını güzelleştiremedi. Ha, üzülecek olan, gül gelecek, ah ölecek, ah ölecek, tamam. Eskiye üzüldün, başka ne yapabilirsin? Tövbe edersin, tövbe yarabbim dersin. Tövbenin içinde ne var? Ya Rabbi ben yaptığıma pişmanım diyor. Yaptığına pişmanlıklar. İki, efendim, bir yapmama niyetliyim. Bir o günahı yapmamak istiyorum, kararım o. Bir daha işlememeye azmi, cezmi kastettim ya Rabbi. Niyetim öyle, yapmayacağım. Bir de bu var. İşte o eskinin hüzünlüğünü, mahzunluğunu, üzüntüsünü arttıran seni günahlardan alıkoyan korku en faydalı korkudur. Bir şey arıyorsun diyor. Hiç nasıl seni günahlara daldırtmıyor. Öfkenin pişmanlığını, yüreğinin ateşini arttırıyor. E sen o ateşin içinde hissettikçe bu kadar kaçırmayın bari diye ibadete, taata, hayra yöneliyorsun. Tamam. Sonra üçüncü bir sıfat, korkunun üçüncü bir işlevi, ve evdemetel fitnete sınıftakiyeti ömrük. Senin geriye kalan ömrün üzerinde düşünmeye seni sevk eden korku. Geriye kalan ömrün konusunda tefekkürü sana, kafana sokan senin kaybettiklerinden dolayı duyduğun üzüntüyü arttıran ve seni günahlardan alıkoyan korku en hayırlı korkudur. Çünkü tamam işte bunları yaptın mı üç güzel şey yapmış oluyorsun. Günahları bırakmış oluyorsun, eskiye pişmanlık duymuş oluyorsun, gelecek hayatını düşünüyorsun. Tamam işte üç iyi insan olmanın üç güzel şartını tutardır. Artık iyi insan olabilirsin. İşte böyle bir korku en fazlalı korkudur. Dedi. قال وكان عبد الله هنا هذه الروايه مش بأن عبد الله أن تشهر بدين مش وحشة العباد من الحق أوهشت منهم القلوب ولو انسوا بربهم ولهم الحق ما استأنس بهم كل أحد وحشة العباد أو الحق كلهم حقا Bucak bucak kaçmaları, hak, haktan ürkmeleri, hakka yanaşmak istememeleri, hakka karşı soğukluk duymaları, en yüksek şeklinin kulur. Gönülleri onlardan soğutur. Sen ey kişi hakka karşı soğuk olursan, gönüller de sana karşı soğuk olur müminlerin, başka insanların sana karşı soğuk olmasının sebebi nedir? Senin hakka karşı soğukluğundur. Duyduğun vahşet duygusu yani irkçı, irkçsız istememek, kaçınmak duygusu. Sıcak sıcak kaçınmak, kaçmak. İşte senin haktan, Cenab-ı Hak'tan, gerçekten, gerçeklerden efendim böyle e, çekinmen, sakınmen, istememen, yanına yanaşmamak altın başka insanların gönüllerini senden kaçmaya, senin yanına yanaşmamayı istemeye sevk ediyor. Onun için sevmiyorlar seni, yanına yanaşmıyorlar. Velev en üstü bırakmıyor. Eğer kullar böyle haktan bize kaçmasaydı da radarıyla dostluk açıp mümkün e, radiyallahu anh'a işte sahabi oldular. Ebu Süfyan Ömer'i var edildi. An Cabir radıyallahu anh'tan. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o da buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. La tutluhu merdâdın alet ta'amı ve şerâbi fe inna rabbehum yut'umuhum ve yeskûhum. Ne diyormuş Peygamber Efendimiz hadiste, rivayet edilen hadis? Hastalarınızı yemek yemeye, su içmeye zorlamayınız, baskı yapmayınları ye, iç, ye, iç diye tazdik Çünkü onların Rabları onları doyurur ve susuzluğunu giderir. Hastalığı manevi bakımdan Allah ikramda bulunur, yedirir, içirir diye bu hadis-i Evet Rab, işte nasıl ettiği hadislerden bir kulu. Hadis-i Rab, işte bir hadis diye misal veriyor yani. Evet, bu hadis-i Hâzâ hadisun sahihun. Sahih bir hadis sözü. Ve lahid Tirmizi'yi Tirmizi rivayet etmiştir. Ve İbn-i İbn-i Mace iki sahih e, sahihin sahipleri bunlar. El hakim ve fî nefs-i ihtilâfın mesîr. Metninde hadisin biraz farklar var bu kitaplarda. Ve ileyken nas nesin şu la tutluhu merdâsın ale ta'âli ve şerâb ve innallâhe yut'ilmuhu ve yut'ilmuhu. Böyle. Ecami-i Üstadî'de böyle geçiyor. Evet. Demek ki Ebu Üstad Hazretleri alimdi. İlmi, çeşit ilimleri var. Takva ehliydi filan. Hadis sürüyle varmış. Hadis e, duymuş, hadis rivayet etmiş. Hadis isnat etmiş yani. Böyle bir hadis sürüyle var. Rahmetlimiz. Allah sefasına erdirsin. Aktarena Abdullah İbni Muhammed İbni Cafer İbni İstihani benim lisan şahıslı efendim İstihanlı zamanının güvenilen insanı efendim İmam Ebu Muhammed ve yurabı bir şey şeyh oldu diyor efendim sahibi mütemmefat-ı saire birçok sorun sahibi yeni de senede Erbain'le Sebbine ve Mehmet'in 244 274 senesinde doğdu. Ve sonra bu senede Erbain ve Senami 84 senesinde efendim ve tamamla sıhhati ilmini ilim geliştiğine ve gazareti hırsızı, hırsızın kuvvetine rağmen salihan, kayyuven, salih ve hayırlı bir insandı. Kaniten lillahi, Allah'a ibadet edici bir kimseydi. Sadıkan çok doğru söyledi evli bir kimseydi. Hızlı filmihan yemsere Hüsnü'nün sittine ve selasını 360 dokuz muharreminde vefat etti. Biz de şu anda Arabi aylardan hangisindeyiz? Muharrem ayındayız. Böyle bir Muharrem ayında 269 senesinde vefat etmiş bu efendim şey Abdullah bin Muhammed İbni Cafer El-İstihani İcazeten bizalite icazet, bu konuda icazet vererek. Kâle sınıf bu mağzuret ve Abdullah-ı İstihani ondan işittim diye yani men semi'atullahu ishahaniden işittim demiş ve kul semi'tu Ebu Cafer'in Kürtan Ebu Cafer İbni Kürtan Kürtan Ebu Cafer İbni Kürtan'dan demiş o da bitirmiş Said İbni Kürtan Ebu Cafer Eskofi bu da kofilerden birisiymiş Kale anhu an Ebu Abdülrahman Esreni, onun hakkında ve kardeş hakkında bu kitabı yazan Ebu Abdülrahman Esreni diyor ki, Said'in ve Ali'nin bir muhakkıktan, Kürtlerin iki oğludur Said ve Ali. Sana min mesaidin Bağdat, Bağdat'ın sözlerinden idiler, Bağdat'ın Bağdat'lı sözlerden idiler, İsterseniz Vellah, Velle'de vefat ettiler, yerleştiler. Ona Fatiha, orada vefat ettiler. Ve Said'in Sünnet-i Ebu Cafer, Said'in Sünnet-i Ebu Cafer'di. Ve Ali'nin Sünnet-i Ebu Hasan, Ali'nin Sünnet-i Ebu Hasan'dı. Sahibal Sünnet, Sünnet-i Bağdadi'yle ahbaplıkları, dostlukları, görüşmeleri olmuş. Felemma mâte Cüneyt vefat edince sonra bağdahu yakıp etmem gelir. Cumhuriyet'ten sonra yakıp etmelerle ahlaklık etmişler, onun meclisine devam etmişler. Evet, Kırklarlık öğrendik. Yakıp etmemesi yakıp etmem gelir. O da Yakup Ebni Velid'den duymuş, kimmiş bu Yakup Ebni Velid? Ebu Yusuf el-Ezgi el-Medini, bu da Ebu Hilal. Şurası Ebu Hilal veya Ebu Yusuf olan bir kişiymiş. Kâle anhu Ahmed ibn Hanbel Ahmed ibn Hanbel onun hakkında şu bilgi veriyor Beşir Hanbel'i Mosele'nin konucusu ve Müslüm isimli büyük hadis medyasını yazan şahıs onun hakkında şu bilgi veriyor Yakub ibn Meriz Ebu Yusuf el-Medini ستد أجر هذه حديثه من ذكره وكان من الحجاج وكان يدع الحديث أهل التحمس بن عليه الجواب يلقي بيان حديث المسلم ستد أجر واستجبت حديثه ترى تدري يفتح هكذا تقدم هذا الشيء تعبتنا Nil bu zamandan beri ve sâle minel fesâlim yalancılardan biri sâle yada el hadis hadis uygulaydı adam. Ben onu bir şey sandım da birkaç hadisi yormuştum ama sonra cevaplar attım hadislerini diyor. O da diyorlar. Bu adam alim diyorlar. Bu adam yalancı diyorlar. Şey diyorlar alimler. Söylüyor. Şey evet. Ve râvi şimdi o. Yekul sünnet ela turabi yekul. Ebu Turak şöyle söylüyor demiş turabi. Ya eyyühün nâs. Ey insanlar demiş. Entum tehibbüle selatet. Öyleyse diyelim. Siz ilk şeyi söylediğiniz zaman hemen sizin olmayacak. Sizin değil. Öyleyse diyelim. تهدون النفس şimdi sayıyorum ben neler olduğunu تهدون النفس nefsi seviyorsun diyor yemin edilme nefis Allah'ım senin değil gidecek اَتَهُدُّنَ النَّفْسِ ruhu seviyorsunuz اَوْرُهُ بِاللّٰهِ nefs Allah'ım اَتَهُدُّنَ الْمَالِ malı seviyorsunuz Evlâminin yarası maldan hariçtir. Kendinizi seviyorsunuz, neslinizi seviyorsunuz, onlar Allah'ın, malı seviyorsunuz, ama da varlıktır. Üç şeyi seviyorsunuz ama siz onları seviyorsunuz. E tatlını da isteyin, iki şey istiyorsunuz, öyle akıcılığıyla bunlar. Öyle bir şey de bulamayacaksınız, bulamıyorsunuz. Bir, evveleki zerrahatı. Yani bir, sıkıntılardan kurtulup meselenden ferahlamak istiyorsunuz. Üçüncüsü rahatlık istiyorsunuz. Bir eğlence istiyorsunuz. Esket istiyorsunuz. İki rahatlık istiyorsunuz. Onlara istediğinde onlar da bulamayacaksınız. Ve hüla sultanla. Efendim cennette. Ya da rahatlık, sevinç yok. Esket onlar cennette, onlara alıyorsunuz, onlar cennette, üç gün şey seviyorsunuz, onlar da sizi Neyse cennet seviyorsunuz, onlar sizin değil, efendim, böyle bir şey varmış. Evet, şimdi e, bu sohbetin sonunda şeyi bitirelim. Bu kadar da istifadenin ötüce vakitte oldu. Fatiha-i Şerife meal besmele. İlk salavat-ı şerife bu önemli meselesi nedeniyle okuyup kulhu Allah'a teslim ediyor. الفاتحة الشريفة مع البسملة الصلوات الشريفات قال أنه بعد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب به والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين Yapmış olduğunuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayrat ve sanatımızı, zikri, tesbihatımızı, vaaz-ı tesbihimizi, kardeşlerimizin yapmış olduğu efendim e, okumuş olan bir adet hatmi Kur'an-ı ve 4449 salat-ı tehdidiyeyi ve sünnet törenin ve diğer ibadet ve taatlerimizle beraber ahsan ve esel olarak makbul eyle yarabbim. Şu ibadetlerimizi dualarımızın kabulüne, rahmetine ermemize, rızana vasıl olmamıza vesile eyle yarabbim. Hasıl olan ücreti ve sıratı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Sonra alime, eshabına, evladına, evladına, efsaına, ahbabına, hulafasına ve Resul-i Nebi ulema-i muhakkikin olay saadat-ı müşahit-i aliyemiz Evliya Muhammed Arvadin ve Mürşid-i Kamili'nin ruhlarına ve Hocamız Muhammed Sahibi Tevsevi Hazretlerinin ruhuna kitabını okuduğumuz Ebu Abdurrahman Esselam'ın Hazretlerinin ve içinde hayatlarını okuyup efendim rivayetlerini mahvettiğimiz alimlerin, fazılların, kamillerin, valilerin ruhlarına Ebu bölgeleri fetheden Hafız Sultan Mehmet Hanım, o diğer bölgeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, öğrenler ve cümle hayır hasenat sahiplerinin ve şu caminin hasreten yok mesela ömür geçmişlerin ruhlarına ve buraya toplanmış bulunan şu cemaat kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün, bütün sevdiklerinin, yakınlarının, geçmişlerinin, dostlarının, ana baba, bedelliğine, evladı, cesaret, asabayi taallukatlarının ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri kâsil ediyor Rabbim. Cümlesin kadında mutlu, nur, ruhlarının nesrur, makamlarını âlâ derecesi yüksek ediyor Bizlere de حيلوه يمكن من بين سيدة الإعراب ومن يقول رجال يقول آمان صالحون يقول سلمان أخوته الإعراب Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizi nail eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin, bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizi koru yarattı. Helal rızıklarla mevcut eyle yarabbim. Bel temiz kazançlarla kariyerde eyle yarabbim. Kazançlarımızın helal bölgesi, tarzlarıklarıyla hayır, hasenat, ibadet-i taat yapmayı nasip eyle. Sadaka-i cariyeler tevsiyetlerimizi nasip eyle yarabbim. Cümlemizin evlatlarına hayırlı evlatlar öyle ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakimde daim eyle ya Rabbi. Sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e sahileri öyle ya Rabbi. Rüzuklarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. kardeşlerimize acilen şifalar ve delalar ihsan öyle ya Rabbi. kardeşlerimize borçlarını yakın zamanda ödeyip borçsuz hale gelmelerini nasip eyle ya gönüllerinde muratları olan kardeşlerimizin muratlarına, onları lütfü meselelinde sen vasıl eyle yarabbim. Kimseye muhtaç olmadan yaşamamızı nasip eyle yarabbim. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahsul eyle yarabbim. Subhan Rabbina Rabbil İzzet Amma Yusufun. Ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.